Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Եթե հայ ես քրիստոնյայիս Սուրբ Մեսրոպ Պաշտոցի բարերի մեկնաբանությամբ օրվա թողարկման հյուրը Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyanն է։ Քրիստոնյա անունն է կրում Քրիստոսի իբրև Աստծո որդի, մարմնացած Աստված եւ Աստվածամարտ խոստովանող, նրան հավատացող եւ նվիրված յուրաքանչյուր անձ, ում համար Հիսուս իր եւ համայն աշխարհի փրկիչն է։ Քրիստոնյան Աստվածորդու երախտիկների ժառանգորդն է, նրա որդեգիրը եւ հավատարիմ ծառան։ Ճշմարիտ քրիստոնյայի սրտում բարին գերիշխում է ճարի նկատմամբ, միտքը ձգտում դեպի երկինք, իսկ գործերը վկայում նրա ունեցած շնորհների մասին։ Սիրով, խոնարհությամբ եւ ողորմածությամբ նա երկրի վրա ներկայացնում է Քրիստոսին, իբրև նրա գործակիցը եւ նրա խորհրդական մարմնի մասնիկը։ Դերևս նախաքրիստոնեական ժամանակներում Սաղմոսն ասել է. «Երանի այն ազգին, որին Տերն ընտրեց, հիրավի Երանի հայրին զիտերն ընտրեց եւ տիրոջով եղավ մեր դարձը»։ Աստվածային նշաններն ու խորհուրդներն էին ուղեկցում եւ առաջնորդում մի ազգի, որի թագավորն ու առաջին հովապետն անմիջապես իրենց մաշկի վրա զգացին դրանց ներգործությունն ու ազդեցությունը, ազգականների մեջ հիմքը դնելով մի վարդապետության, որ քրիստոնեությունն է։ Իրար հաջորդող աստվածային նշանները շողարձակում էին բոլոր դարերում։ Հայերենը Քրիստոսի լեզուն դարձրին Սուրբ Սահակը, Սուրբ Մեսրոպը եւ Վրամշապու թագավորը։ Եվ 5-րդ դարի արշալույսին ասված է, թե եթե հայ ես, քրիստոնյա ես, արդիական է եւ այսօր։ Սուրբ Գիրքը թարգմանած Մեսրոպը պատահականորեն չեր ձևակերպել միտքը, վերջերս, որի մեջբերումը Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի կողմից թիրախ էր դարձել տարբեր լրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում։ Ռուսական լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը Ստանիսլավ Ստրեմիդլովսկին Մայիսյան երատոնի նախորյակին եւ մեզ համար կարեւոր ապրիլ 24-յան իրադարձություններից հետո հարցազրույց է վարել հայրաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հետ։ Հարցազրույցը լայն արձագանք է գտել ընթերցողների շրջանում, երբեմն ցավոք ոչ ճիշտ կոնտեքստից կտրված ընկալվել եւ ցավոք լուսաբանվել դարձյալ ոչ ճիշտ Դարձ հոգևոր հաղորդաշարը դիմել է Ստանիսլավ Ստրեմիլովսկու զրուցակցին, Պարքև Սրբազանին, խնդրելով նրան մեկ անգամ եւս մեկնաբանել մաշտոցյան տեսլականը։ Բարեկամներ նպատակահարմար են գտել չմիջամտել հոգևորականի խոսքին եւ այն մեր լսարանին փոխանցել բնագրային համատեքստով։ Այ որ դուք հարցնում եք այդ հարցազրույցը Ստանիսլավ Ստրեմիլովսկու հետ, ես ասեմ որ Մայիսյան տոներից առաջ եկավ եւ հարցազրույց վարեց եւ մի բան ասաց, ասաց 1.5 միլիոն հայ հայ եկեղեցին սրբադասեց։ Դա բացառիկ եզակի երևույթ է համայն քրիստոնյա աշխարհում։ Իսկապես դա բացառիկ երևույթ է բոլոր ազգերի եկեղեցիների համար։ Եվ ես ասացի, այո, Այդ 1.5 միլիոն հայը ճուրացավ իր ազգությունը, ճուրացավ իր հայրենիքը եւ ճուրացավ իր հավատքը եւ պատրաստ եղավ նահատակվելու, բայց չհրաժարվելու։ Դրա համար էլ մեր ազգը մեր եկեղեցին իրենց սուրբ է դասում։ Եվ այս կոնտեքստի մեջ ինքը հարց է տալիս. իսկ ինչու է հայը տարբերվում։ Բոլոր ազգերը ունեն նահատակներ, սրբեր, հերոսներ, այո, բոլոր ազգերը ունեն նույն պարսիկն ունի, թուրքն ունի, ռուսն ունի, վրացին ունի։ Ես էլ ասացի, որ մեր մեծագույն հայրից մեկ, ամենամեծագույն հայրից մեկը Մեսրոպ Մաշտոցն է, որը կամ որին միշտ վերագրում են այսպիսի խոսքեր. հայ, հայ քրիստոնյա։ Դժվար է պատկերացնել հային, եթե հայը քրիստոնյա չէ։ Ու հիմնականում իսկապես դա այդպես է։ Դա մեր Մեսրոպ Մաշտոցի տեսլականն էր։ եւ այդ մարդը որ սպա էր զինվորական մարդը որոշեց փրկել ազգը ապագա ձլումից որտեղ այդ վտանգի արժել էինք եւ աստված իրեն շնորհեց որ նա վերագտավ հայոց այբուբենը եւ նվիրվեց միակ ճշմարիտ հավատքին որբիզի հայը մնա հայ թե հավատքով թե իր ինքնությամբ թե իր մշակույթով եւ դրա մեր ինքնության փրկության հիմնադիրը եղավ Մեսրոպ Մաշտոցը Սահակ Պարթևի հետ եւ Վրամ Շապուտ Թագավորի հետ միասին Թղթակիցը դրել է վերնագիրը այդպես։ Դա իր իրավունքն է։ Հիմա ինչ պետք է դրա տակ հասկանանք։ Մի բան, որ մենք փորձում ենք անցալել, ամբողջ կոնտեքստի մեջ է պետք անցալել։ Այո, եթե Պարքև Սպազանը գա եւ ասի, այն հայը, որ քրիստոնյա չի եւ ամենուր ես դա ասեմ, դա կնշանակի ես մերժում եմ մյուս հայերին հայ լինելուց։ Մարդ կա աթեիստ է, մարդ կա կոմունիստ է, մարդ կա ընդհանրապես ոչ մի հավատքի չի պատկանում Մենք ունենք համշենահայեր։ 100-120 տարի առաջ իսլամ են ընդունել, բայց հայ են, իրանց էլ հայ են համարում։ Եվ այսօր այդ մեր հայերը, մեր ազգակիցները տարապում են Միջին Ասիայում, որտեղ հայ են։ Թեև նրաստման են մուսուլման են։ Նրանք դիմել են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությանը, հատուկ դիմել են ինձ, եւ դա հրապարակվել է։ Եվ ես ասել եմ, թողան Արցախ, թողան հանգիստ ապրեն։ Մենք կտանք իրենց այդ անվտանգությունը։ Մենք դավանանքային կրոնական հարց իրենց արժեվ չեն դնելու։ Պետք է մի հատ փոքր մսկիթ կօգնենք կառուցեն։ Հայ են, մեր արյունն է։ Սա իմ պատասխանն է եղել իրենց։ Ես գինեմ, որ այսօր գրեթե 7 միլիոն ծպտել հայ ունենք Թուրքիայում։ Ոմանք քաջաբար գալիս մկրտվում են, առանց վախենալու ապագա հալածանքներից, բայց հայեր կան, որոնք չեն բարձրած այն ունդը, բայց մի օր իրենք էլ մեզ հետ միանալու են։ Իմանն է սիրած քերին, Եղիան, Սուրեն, Արամին, գնդապետ, պատերազմով անցած երկրորդ համաշխարհին վիրավորված։ Վերջին Չարդախլու գյուղի նախագահն եղավ 1.5 տարի, կոմունիստ, իդեալական մարդ, ազնվագույն, մաքրամաքուր մարդ։ Ինձանից Աստվածաշունչ խնդրեց, տվեցի, կարդում էր, եկեղեցու հանդեպ հարգանք ուներ, բայց կոմունիստ էր։ Եվ ինձ մի օր ասում է, ախր ես կոմունիստ եմ, ես երթվել եմ, ես իմ երթումից ոնց դավաճանեմ։ Ես ոչինչ չէի ասում իրեն։ Հա ես ես եպիսկոպոս եմ, բայց ես իրանը չեմ ասում, քերեսուր եմ, արի մկրտվի կամ Եմ արդի սկզբունքն ունի, երթվել է։ Ինձ համար ամենասիրած մարդն է։ Ես այսօր է շարունակում իր համարախոտ կանել։ Ավելին ասեմ, եկեղեցական քրիստոնյա լինելով հանդերձ, ես այսօր ամեն երեկոյան իմ աղոթքի ժամանակ իմ բոլոր նախնիների նախորդների մոտ աղոթք եմ անում։ Ես հատուկ որոշ հայերի անուն եմ տալիս։ Տիգրան առաջին, Տիգրան երկրորդ, Արտաշես երկրորդ, Արգիշտի, Մենուա։ Ինձ համար կան հատուկ հայ կերպարներ, նախաքրիստոնյա շրջան, հետանոց թակավորներ, բայց իրենց շնորհիվ է որ մենք այսօր երևի գոյատևում ենք։ Իրենց ներդրումը այնքան հզոր է եղել, որ մենք երևի իներցիայով շարունակում ենք գոյատևել։ Վերցնենք սովետական միությունը մեր։ Ինչը միասնիկյանը պակաս հայ է։ Ինձանից հազար անգամ լավ հայ է։ Այնքան մեծ ներդրում ունի Հայաստանի համար, մշակույթի, տնտեսության ամեն մի ոլորտում։ Խանջյանը, Զուրաբյանը, Կարեն Դիմիրճյանը, Ֆադեյ Սարգսյանը, Ջոն Կերակոսյանը, Ալեքսեյ Մատվեյեչ Կերակոսյանը եւ շատ-շատ այլ, որոնց հետ ես շփվել եմ, հիացել եմ։ 65 թվական ցեղասպանության շարժում մեր Հայաստանի հատուկ օրգանների ծառայողները ոչինչ չէին անում։ Իրենք էլ էին ազգային։ Հիշում մեր տարիքը երիտասարդների։ Բոլորս կամավոր ուզում էին գնանք Լիբանան։ Կամավորապես գնանք մեր հայկական թաղերը պահենք հատուկ մարդիկ գալիս են տղաներ, պետք է լի մենք էլ ձեզ հետ կգանք, բայց հիմա չափավոր եղեք, չվնասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Շատ լավ ընկալումով մեզ բացատրում էին, որ ծայրահեղությունների մենք չգնանք։ Մենք էլ հասկանում ենք, որ այդ մարդիկ մեզանից միգուցե ավելի ազգային են։ Այսօր Արցախյան գոյամարտում մոտորապես 6-7000 մարդ զոհվեց։ Մի մասը մկրտված չէր։ Դրանց մի մասը իմ ինգերներն էին։ Հանդիպում էինք, իրար գոտե պնդում էինք։ Հետո ինչ որ մկրտված չէին։ Բայց իրենք ինձ համար ամենաթանկ մարդիկ էին, ազգային էին, հայրենասեր էին եւ կյանքն էին խոնարհում բոլորիս համար։ Ես դրա համար իրենց ասում եմ՝ սուրբ նահատակներ, իմ ազգի հերոսներ։ Ես ամենաբարձր գնահատականն եմ տալիս իրենց։ Ես միշտ ասել եմ, հայը հայի համար ամենամեծագույն սրբությունը պիտի լինի։ Ես չեմ ասել, ինքը փիլիսոփա է, աթեիստ է, քրիստոնյա է կամ գիտնական է կամ ինչ նշանակություն չունի։ Ինձ որ ասում են, որ կուսակցություն ես համակրում Պարքեսպազում, ես ասում եմ, ես կարող եմ բազմաթիվ կուսակցականներին համակրեմ մեկ բարագայով, եթե նա ազգային է եւ հայրենիքի ազգի մար գործում է։ Սա է իմ կարգախոսը։ Ես չի ուզենա կոնտեքստից զատ ինչ որ տարօրինակ մեկնաբանություններ տալ։ Ես շատ լավ հարաբերությունների մեջ էի հայ հեթանոսների հետ շարժման սկզբին։ Շիրակը Հովիկ Վասիլյան բազմաթիվ անգամ հանդիպում էինք։ Նույն հայ էլեկտրագործարանում իրանք էլ ինձ եք պատրաստում ես էլ։ Ուղարկում ենք տղաներին, իրանք Բերթաձորին էին օգնում։ Իրար հարգում էինք, որտեվ պիտի ազգին օգնեինք։ Միայն մի տարաձայնություն ունենք։ Միշտ Հովիկ Վասելյանի հետ զրուցում էինք։ Դե գիտես, ասում եմ, ապարքև սպազան, քեզ շատ սիրում, հարգում եմ, ազգային ես, լավ է, բայց ես հեթանոսյան ջատագովն եմ։ Ասում եմ ինչու։ Ասում է, եթե քրիստոնեություն չընդունենք, մնանք հեթանոս, հզորած կլինեինք։ Ասում եմ, հիմնավորը եւ ապացուցին։ Դու իմ կարծիքն է, ասում Բյուզանդիան 1200 տարի հսկա կայսրություն էր քրիստոնեական։ Հռոմը Ռուսաստանը քրիստոնյա 1000 տարի, նույն Ֆրանսիան, Անգլիան վերցրել։ Նույն Ամերիկան հիմնվեց որպես քրիստոնեական պետություն եւ հիմնականում քրիստոնեական համաշխարհային կայսրությունն է։ Հայերը քրիստոնյաները գնացին Կիլիկիա, 400 տարվա մի լավ պետություն ստեղծեցին, ջարդեցին բոլորին։ Ինչը քրիստոնեությունը տկարացրեց մեզ։ Պարսիկները մեզ դավանափոխ էին անում 451-ին։ 728-ին իսլամ ընդունեցին, բայց մենք պահեցին մեր դավանանքը։ Մենք մնացինք ավելի կայուն։ Ասում լավ, Հովիկ, այսօր հայ հայրաքելական եկեղեցին իր բջիջներն ունի ամբողջ աշխարհով, Ավստրալիայից Չիլիով վերջացրել, ասում է հա։ Ասի համաձայն ես որ ազգային մեր ինքնությունը եկեղեցին պահել ու պահպանել, ասում է այո։ Ասեմ հսկա ինստիտուտ ունենք, հսկա ցանց, որ լավագույնս կատարում է այդ առաքելությունը, հայկականությունը պահելու։ Հիմա սա ասում եմ կործանենք, դու չգիտես ծեսերը որն են հետոնոսական, դրա միստիկան վարդապետությունը որն է, սա քանդենք, որ աշխատում է մեզ համար։ Եվ փորձենք կառուցել այն, ինչը չգիտենք, որ կկատարի այդ առաքելություն թե ոչ։ Մտածեց, ասեց, «Դե պարքես ասում, քեզ էլ վիճել չի լինում»։ Ասի, «Ես չեմ վիճում»։ Մի բան ես ասում, ինձ հիմնավորի։ Ես համոզվել եմ, որ լավագույնս ծառայել իմ ազգին, ինձ համար դա եկեղեցու խողովակն է։ Մեկը զինվոր է, մեկը սահմանապահ է մեկն էլ լավ մշակույթի գործիչ։ Ինչա Շարլ Ազնավուրը պակաս հայ է։ Եվ այլն։ Մենք պիտի անենք այն, ինչը պիտի նպաստի։ 17-րդ դար 300000 հայ Լեհաստանում մնացին քրիստոնյան։ Ընդունեցին կաթոլիկություն։ 25 տարի հետո բոլորը ձուլվեցին։ Եթե մնային հայրաքելական եկեղեցու զավակ, այսօր մենք 10-15 միլիոն ավելի հայ կունենայինք։ Վերցնենք մեր Կապադովկիան, Կեսարիան, Արևմտյան Հայաստանի սահմանները։ Ընդունեցին ուղափառություն, դարձան հույն։ Վերցնենք մեր Վրաստանի կախեցին։ 34-38 գործող եկեղեցի ունեինք, որոնք կանգուն են 100 հազարավոր հայեր ընդունեցին ուղափառությունը, դարձան վրացի։ Գիտեն, որ արմատով հայ են, բայց իրենց հայ չեն համարում։ Ասում են այո, մեր հին նախնիները հայ են։ Ափսոսում եմ եւ ցավում եմ, բայց այս որ ես ասում եմ կամ ինչ որ մեզ մեսոտ մաշտոցն է կտակել, դա դե չի նշանակում, որ մենք պիտի բաժանենք, զանազանենք հայ հայից, ոչ։ Մենք ընդհակառակը միշտ պիտի միաբան լինենք։ 59 թիվ Դավիթ Հաշենում, Սասունցի Դավիթ Ջոկատ, իրան շտաբում հարավոր երիտասարդներ եկան, մենք էլ քարոզում ենք, որ կան ջոկատների մեջ գրվեն մատյաներում, երբ որ զենք ունենանք, պիտի բաժանեն։ Տղաներից մեկը աչքերից տեսա, որ ինքերները եկել է, բայց չի ուզում գնաց, վախենում է։ Ինձ ասում է Պարքես Սպազան, չէ՞ որ դուք քրիստոնյա հոգևորական եք։ Ավետարանը ասված է, որ ապտակեն մյուս այդը դեմ տաս, ասում այո ասված է։ Եվ ասում եմ, ես իզին կոչ եք անում։ Ասում մկարտված ես, ասում է ոչ։ Ասում արի գրանցվի, հետ անուսի պես կռի վրա։ Հայությունը պահի։ Տղան եկավ եւ գրանցվեց։ Սա իմ խոսքը։ Եվ ես չեմ ուզում, որ սխալ ընկալումներ լինի եւ անիմաստ տեղը։ Ինձ համար բոլոր հայերը հայ են։ Ինձ որ ասում են, ո՞րն է քեզ համար թանկ։ Անհայը, որ նպաստում է հայրենիքին եւ ազգին, առաջին հերթին։ Մեր Արցախյան նահատակները։ Ես իրենց չի ասում, եկեք մկրտվեք։ Ես չի ասում, ինչու մկրտված չեք։ Երբեք։ Բայց ամեն ինչու փորձում իրենց օգնել։ Ինձ նման հայը, ինձանից ավելի լավ հայը։ Նա կռվում է, ես էլ իրեն նպաստեմ։ Այնպես որ չեմ ուզենա, որ կոնտեքստից կտրված բաներ եւ սկսեն սխալ-սխալ մեկնաբանություններ տալ։ Մեսրոպ Մարտոցը դա որ ասել է, նա ի նկատի ունեցել։ Հայ ոչ միայն մարմնավոր հայ է, նա նաեւ հոգեվոր է, ազնիվ, բարոյական։ Նա մի այլ բարձրագույն արժեք է դնում հայի մեջ։ Երբ որ ես մտածում էի Մեսրոպ Մարտոցի այս խոսքերի վրա, առաջին անգամ ես դա լսեցի, իջ միացնում։ Առաջին անգամ երբ որ եկա Հայաստան, Մորաքրոջստանն ինքն էր պատմում Եվ ինքը առաջարկան ինձ այդ բանը ասաց։ Ինձ եւ եղբորս եւ այլն։ Երբ որ մեծացա, սկսեցի խորհել, ասում Տեր Աստված, ինչու մեզ ռոբ Մաշտոցը հենց դա էր ասում, կարծես թե մեզ պատգանում։ Գիտեք Աստված իմ աչքի առաջ, մտքիս առաջ բերեց Հայկ Նահապետին։ Չգիտեմ ինչու այսպես Հայկ Նահապետին բերեց։ դե Ինձ համար ամենամեծ հայը դա Հայկ Նահապետն է։ Բոլորից բարձր նախ մեր հիմնադիրն է։ Կարծես թե Աստված ինձ հուշեց, որ ես Հայկի միջոցով անկալ եմ մեզ ռոբ Մաշտոցի ասած։ Ո՞վ էր Հայկը։ Հայկը Բաբիլոնում մերժեց Բելի սատանայական ծրագիրը, աշտարակաշինությունը։ 300 հոգով դուրս եկավ, որի կեսը կանայք էին։ Նա 10000 օնց բանակով հետապնդեց իրեն։ Ինքը մնաց հավատարի մաստուն։ Մերժեց սատանայի ծրագրերը եւ սպանեց Բելին։ Բել Բալ, Բելուս, Վոլանդ, Բելիարուս, Սատանայի անուններն են։ Ինքը գլոբալիզացիա առաջին նախատիպներ, առաջի անտիքրիստոսներ, դերակրիստոս, ները, Սատանայի որդին, որին սպանեց Հայկ մնաց հավատարի մասուն եւ դարձավ չարահախտ։ Սա հայի միսիան է։ Պետք է միշտ լինենք փոքրաթիվ էլ անվախ բարձրագույն արժեքների պաշտպան պիտի լինենք։ Սա է հայ լինելը։ Մաշտոցը դա լավ գիտեր, ավելի լավ գիտեր, քան մենք։ Եվ նա լինելով արդեն քրիստոնյա մեծագույն վարդապետ, դա մեզ պատգամեց, որ մենք կատարենք հայկ նահապետին առաքելությունը միսիան։ Մենք հալածվող ազգ ենք։ Եթե մենք նույնիսկ չընդունեինք քրիստոնեությունը, ընդհանրենք, չընդունեինք, սատանան մեզ տանջելու էր։ Անցկացնելու փորձելու ինչու։ Որտեղ նա վերեշխան թիրը հայկից որտեղ ալֆա, այնտեղ օմեգա։ Առաջինը դու ես դա ջախջախել, վերջում հայդան նույն խոսքը պիտի ասի։ Ինքը մեզանից ձեր չի քաշի։ Որտեղ հայ ենք, հայ ունի իր առաքելությունը, սքանչելի առաքելություն ունի։ Այո, հիմա քրիստոնեական խողովակով ենք, հիմնականում, բայց բոլոր հայ հայ Հիմա մեր հայրերը ինչ են ասում։ Ցանկացած հայ, նույնիսկ եկեղեցի չի գալիս, Կաշին, ինչպես Խրիմյան հայրիկն ասում, յոթնապատի քերտես ամենահզոր քրիստոնյային այնտեղ էլ կգտնես։ Խրիմյան հայրիկն է ասում, մեր ամենակարգառուն հայը։ Նժդեն ինչ էր ասում։ Քրիստոսը մեր այն իդեալն է, որը մեզ համար անհասանելի է, բայց մենք պետք է ձգտենք դրա։ Եվ նա ինչ էր ասում։ Մեր հավատքը մեր ցեղակրոնությունն է։ Մենք պետք է պատվո մեր ուխտը պահենք papերի ուխտը, հանուց եկած։ Հավատարիմ լինենք մեր երթումին։ Սա էր մեծ ընդդժդերը մեզ քարոզում։ 5-րդ դարում կար մի մեծագույն սուփ, Ամենամեծ վրաց սուրբն է Պետրոս Իբերացի։ Այնքան սուրբ էր, որ բոլորը իրեն պաշտում էին՝ հрья, հեթանոս, արաբ, հույն, հայ, վրաց, բոլորը։ Երբ որ եղավ Խաղկեդոնի ժողովը, ճեղքվեց քրիստոնեությունը։ Նա համարձակորեն նզովեց դրանց բոլորին, առանց վախի, եւ ոչ ոք բան չասացին։ Եվ նա հայերին նամակ գրեց, որը տպագրված է 5-րդ դարից Միքայել Ասորո գրքի մեջ։ Եվ նա ասում է. «Երանի ձեզ հայեր, որ դուք չմասնակցեցիք այդ ժողովին եւ մերժեցիք, որտեղ այնտեղ նրանք Քրիստոսին ուրացան, իսկ դուք հայերդ։ Հավատարի մնացեք ձեր ճշմարիտ պապենական հավատքին, ինչպես Աստված ձեզանից հայերից մարդկային սերմերը տարածեց աշխարհով մեկ, ամենավերջում ձեր ճշմարիտ հավատքը Աստված տարածելու աշխարհով մեկ։ Դա մեր մասին խոսում է մեծ ընվրած Սուրբ Պետրոսի վերած։ Ահա մեր առաքելությունը։ Ես գիտեմ որ ամենածանր ժամանակներում, երբ որ արաբները ավերեն հարավային Եվրոպա, Իսրայել, Մերձավոր Արևելք, ըստ սրբերի մարգարեությունների մենք պիտի ունենք հայ թակավոր, Լևոն, որ ամբողջ Կիլիկիան պիտի վերականգնի։ Անսասանը մնալու բարբարոս այդ արաբները ոչինչ չեն կարող իրեն անել, որտեվ Աստված իրեն դնելու է Աստծո տեղապահ այս երկրի վրա, ինչեւ որ ի հայտ գա հույն բարեպաշտ Հովանես թակավորը որին կիմիանան Տարդատի ժառանգորդ հայոց նոր թակավոր եւ Սուրբ հայոց կաթողիկոս, որոնք այն ժամանակ մեծագույն դեր են կատարելու աշխարհի ավարտին։ Սա մեր առաքելությունն է։ Եվ մենք հայրս պիտի միաբան լինենք։ Բարեկամներ հավելելու ոչինչ չկա։ Թերևս վախ միջնադարից, մաշտոցի ժամանակներից տեղափոխվենք վերածննդի միջնադար եւ մեջ բերենք դիեզիրական Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուց հետեւյալ տողը։ Տեր Աստված, երբեք չեմ տեսել քո ստվերը, քանզի լույսը ստվեր չունի։ Հանճարեղ ձևակերպում, որ որպես աղոթք հաճախ են հնչեցնում ճշմարիտ քրիստոնյաները, եթե ոչ քրիստոնյա կամ ոչ քրիստոնեություն, ապա ել ինչ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 4-ի թողարկումը։ Եթե հայ ես, քրիստոնյա ես, Մաշտոցյան տեսլականի մեկնաբանությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ցեսեդ, կհանդիպենք։